для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Івана Мележа «Людзі на балоце». Выканаўца артыстка Ліка Пташук. Ганна потым багата разоў успамінала гэты момант. Успамінала з болем і шчымлівым шкадаваннем. Думала, балела душой, як багата бяды выпадае чалавеку за іншы адзін крок. І як чалавек робіць гэты крок, пакорліва, нібы сляпы, не бачачы ўсяго, што будзе яму з гэтым крокам. Ступаю ў багну – і не чакае, не гадае, што яна не ўтрымае, што дрыгва разарвецца і чалавека праглыне. Цвёрдасць. Цвёрдасці жуганны звычайна не было яе. Але якая тут цвёрдасць магла быць, калі не ведаеш, на што яна? Цвёрдасць тады гаворыць у чалавеку, калі ён ведае, што хоць нягода прымушае, але нечага не трэба рабіць. Тады вось цвёрдасць дужэе і рве путы нягоды. А якая цвёрдасць магла быць, калі здавалася, што хоць усё і нядобра, але лепш ужо не будзе. Такое ўжо шчасце выпало. Ці ж не так было ў яе ў Ганны тады. Ці ж была ў яе пэўная надзея спадзяванне, якую трэба было б глядзець, за якой трэба было б трымацца, да якой ісці трэба было б наперакор усяму. Васіль, дык ці ж не бачылася тады ён, што ўсё з ім нямоцнае, ненадзейнае, не толькі таму, што адвярнуўся і таму, што чула ж сама сэрца яе само добра чула, не такую трэба яму, не такую, як яна, са скрыняй, з набыткам, вось такую трэба. А сам ён, хіба ж не ведала яна лепш за мачыху, іншую хацеў бы не без пасажніцу. Праўду мачыха чула. У самае важнае, самае трывожнае уцэліла. А хіба ж усё іншае? Не за тое было, што так і трэба, што лёсам Богам так пэўна прызначана. А хіба ж праўда? Не час было ад бацькавага хлеба адыходзіць. А хіба ж праўда? Лішне было пра бацьку падумаць. А мож праўда? Лягчэй будзе яму і хведьку, калі яна да багатых перайдзе. Не вельмі да душы ёй яўхім, але хіба ж праўда, Не першы жаніх ён на сяле. А хіба ж якая другая, ну праўда адмовілася б. Чаму было не паверыць векавечнай мудрасці сцерпіцца злюбіцца, мілым будзе, А ўсё ж бачыла, не любовью у сям'і сходзіцца, любоў то ўцеха не бядняцкая і не жаноцкая, кветка дзявочая пустая тая любоў. Не да кветак, каму хлеба трэба. Праўда? цвёрдасць свая. Ну якія могуць быць смеласць, цвёрдасць, калі свет завязаны. Калі хочаш, не хочаш, мусіш ісці куды лёс вядзе, калі не ведаеш, куды падацца. Вось тады смеласці, цвёрдасці хапіла, каб спыніць пустое думанне, пустое жалкаванне, згоднасцю, нібы з ганарлівасцю заўсёднай паўсць пайсці насустрач долі. Можа, Багата што з гэтага думалася потым так для сваёй суцехі, для таго, каб не так балела душа, але ва ўсіх гэтых думках было і праўда багата праўды. Ганна падумала, што можа нават усё тое, што яна думала было праўдай, горкай, супярэчлівай, праўдай. Дома нямнога было потым. Тады ж, калі напала мачыха, калі бацька прытойна спадзяваўся на яе ўдачу, думалася ганне цяжка цьмяна. Больш за ўсё вастрэй вашчэй чулася непазбежнасць лёсу няўхільнасць таго, што надышло. Век ведала, што краса дзявочая нябровы, бровы, Ня вочы, ня рукі, ня ўмельства ў працы, што не дзеўка чалавека сабе выбірае чалавек яе, што доля дзеўкі маўчаць, чакаць, слухацца. Як няўхільны закон жыцця Ганна ведала. Спрадвеку так заведзена ў людзей. Воля бацькоў для дзеўкі, Божья воля. Так было са ўсімі, Так будзе і з ёй. І няма чаго рвацца, думаць. Трэба слухацца іх, бацькоў і Бога. І яна слухалася. Не бедавала, не пярэчыла, ішла побач паслухмяна. Так было заведзена. Так, рабілі усе. Была турбота пра тое, каб не спаткнуцца ў чым-небудзь на агледзінах і ўсё зрабіць так, як трэба, не паказаць сябе недарэкою. Праходзячы паўз хату ганку, Ганна заўважыла, як за шыбою мільганулі цікаўныя вострыя вочкі сарокі, і турбота гэта ўзяла яе мацней. Яна ўзышла на ганак прухка, ганарліва трымаючы галаву, так як і ішла заўсёды, калі ведала, што за ёй сочаць перасцярожлівыя вочы. У сенцах мачыха заікнулася ёй, каб, Яна памыла руки, прыбралася, але адразу ж змоўкла, сустрэўшы позірк, які нібы гаварыў: « Сама ведаю, што трэба. Прынясіце спадніцу, ну ту, которую ў клетку. Кохту, хвабрычную, Чаравікі і хвартух белы. Ганна прамовіла гэта так стрымана і так строга, што ў мачаха пачула сябе быццам не мачахую, а малодшую сястрой. «Добра, добра», – отказала мачеха, – «а во зараз. А ты хіба у каморку, а?» Ганна не сказала нічога. Узяла конавку, лінула з яе на рукі, і мачыха заспяшалася у хату. Бацька стаяў увесь час моўчкі, назіраў за Ганнай так, як бы, траціў яе назаўсёды, глядзеў і не мог нагледзецца. А калі яна, перадзеўшыся ў каморцы, выйшла у чырвонай сацінавай кофце, што пералівалася агнём на яе плячах, на грудзях, у белым фортуху, у высоказашнураваных хмромавых чаравіках, у якіх хадзіла нябожчыца маці, і калі чарнушка ўбачыў сваю дачку, прыбраную стройную дужую чарнабровую красуню сумны твар яго мімаволі асвятліўся захапленнем рыхтуючыся развітвацца страціць дачку ён нібы ўпершыню убачыў яе ва ўсім харастве і захапленне і гордасць за яе на момант запоўнілі яго душу і выгналі усе іншыя пачуцці Ну як мак, падумаў бацька, як мака ў цвет. Чыстая матка, падумаў ён радасна, і губы яго раптам тарганулся болем, а вочы часта заморгалі. Ён успоўніў нябожчыцу, сваю жонку, маладую іх сустрэчу, незабыўны дакону вішаннік. Чарнушка абняў дачку і квола хліпнуўшы, сказаў: Ну, дай Боже табе. Услед за ім расчулена хліпнула мачыха, шмарганула носам. Ну, ідзі, чакаюць. Ледзь яны ўвайшлі ў хату, сарока ўскочыла, закруцілася, засакатала, Ай прыйшла гуска, Даждаўся гусачок малады час залаты, круціў галоўкай гусачку выглядаў, баяцца пачаў няма і няма, вот яна заявілася, хата засвяцілася. Не ждалі, сказала мачыха. Ганачка акурат буракі брала. Царок абышла, абгледзела, абмацала вочкамі Ганну з усіх бакоў, падалася к сталу, за якім сядзелі яўхім стары глушак і чорны зарослы, як лясун пракоп. Не ждалі, значыць, засакатала сарока. Не зналі, не гадалі, з якога боку гусачок прыйдзе, па гуску дружку, з якога боку прыплыве шчасце багаць, а ён на воні за поля далёкага не за лесу высокага са свайго сяла прыйшоў малады хлапец, добры купец. Сарока сыплючы словамі, страляла вочкамі то на аднаго, то на другога, а начасцей на старога глушака, як бы чакала ўхвалы свайму красамоўству, свайму спрыту. Але глушак, здавалася, не чуў, не бачыў яе маўклівы, затоены стары корч, праз акуляры з вяровачкай, зачэпленай за вуха замест душкі, важка разглядаваў Ганну. Thank you. Ганне ад яго упартага незразумелага позірку было няёмка. Ваш тавар, наш купец, прабурчаў Пракоп, абводзячы панурамі вачыма з-пад чорна навіслых броў пірог і пляшку, якія ўжо былі на стале. «Купец, усім купцам купец!» – заворкатала сорока. «Сам молоды, чуб золоты, добра, добра полные клети, лепше на усім свете!» «Купца не ганим», – сказал батька. «Только девка наша Ганночка годами еще не у пары. Погулять бы еще ей трошечки треба». «Э, что с той гульбы? От гульбы конь псуется, так и девка!» адказала тётка сарока. Дык 17 гадкоў усяго, сказаў бацька. Самы час, самы лепшы квас, а то пераспее, закісне, стане ўсім ненавісна, стане як тая макуха будзе векавуха, шкадаваць будзе, бацьку матку клясці, што не далі замуж пайсці. Джаніх, які глядзіце, што ўродай, што славай, што красой, што справай выйшаў. Ну, наша таксама ж, дзякуй Богу, уступіўся за Ганну бацьку. Ну так, і старанная, разумная, слухмяная, адразу падтрымала яго мачыха, і з твару другую такую пашукаць, хай хоць хто скажа, нічым не абдзяліў Божа. Ай! Я ў хім, хіба сказаць не першы хлопец на ўсе курані, спытала сарока. І да ўсяго дастатак пойдзе каторая, не нахваліцца на долю і паесці пап'е ў волю. Ну, наша, канешне, небагатая, адгукнуўся быў бацька, але мачыха не дала яму дагаварыць, кінулася сама ў наступ. Небагатая, затое з рукамі лішнім ротам не будзе, як каторая з поўнай скрыняй, і зварыце з пячэй сарочку чалавеку па шые. І свінчо і дзіця дагледзець, вішчаць ад голоду не будуць. Дай Бог, бо ў нашага купца добра без канца і свінні парасяты, і авечкі і ягняты і гумно і клець, абы паспець, засакатала цётка сарока. Ой, стары! павёў акулярамі на мачыху на бацьку і запытаў іх ну чаго тут мянціць попусту знаем усё і мы і яны недалёкія суседзі адным словам пірог бярэце мачыха помаўчалу для прыліку трохі як бы разважаючы. Так мы што ж, мы не супроціў, калі яна ўжо на тое э, ганачко, пакланіся ўжо сватам, возьми пірага. Назаўтра у нядзелю былі змовены. Глушакі, дзядзькі, цёткі глушакоў пілі ў цеснай чарнушкавай хаце самагонку і елі так упраўна, што наганялі на мачых у страх, бязладна і голасна гаманілі. За шыбамі вокон плюшчучы насы ціснуліся дзеці, гуліліся цікаўныя дарослыя – Ганна распорос азіралася на іх. Ёй было неахвоту гэтае здавалася доўгае гулянне. Яна мімаволі чакала, калі ж усё гэта скончыцца ўвесь гэты вясёлы, цягучы тлум. Калі ў хаце нарэшце стала цішэй і шырэй і засталіся толькі сваты і бацькі, пачалі дамаўляцца цераз які час гуляць вяселле. Ганін бацька казаў не спяшацца, прасіў адкласці тыдні на два-тры, а сваты глушакоў даводзілі, што адклад не ідзе ў лад, дабіваліся, каб зрабіць вяселле адразу у наступную нядзелю. Стары глушак пры гэтым амаль увесь час маўчаў, Ён таксама быў за тое, каб не спяшацца асабліва, але нічым не паказваў чарнушкам сваю волю. Гуляць вяселлі, не адкладваючы, настойваў яухім. Слухаючы спрэчкі, назіраючы за ўсім збоку, Ганна бачыла, што стары глушак затоены злараднасцю, здагадваецца, чаму яе бацька просіць адкласці вяселля. Добра-добра давядзецца папяцца бедняку, каб назбіраць, наладаваць усяго, што трэба да гэтага свята. Дамовіліся гуляць праз два тыдні. У той момант, калі ўсе згодна замоўклі, мачыха дала знак ганне, і тая дастала са скрыні ручнік і падала сватам, глушаку старому і яўхіму. Выпіўшы на развітанне, сваты і глушакі з галосным гоманам сталі выбірацца з хатай расчырванелая с п'янай усмешка тётка сарока, якую вадзіла з боку ў бок, у варотах зачапілася плячом за слуп і прарэзліва заверашчала: «Ой, п'яна, я дай хілюса! А во іці дадому баюся! Калі сваты падаліся на вуліцы, а бацька пашаргаў у хату, мачыха сказала Ганні, якая стаяла на ганку. Но... «Ну, Ось и тебе спать пора. Уставать скоро. Устану, отказала Ганна. И амаль адразу пасля таго, як дзверы за мачыхай зачыніліся, святло ў акенцы згасла. У хаце стала зусім ціха, ціха было і на вуліцы, але ў цемры віхляўся недзе п'яны, сарочын голас — Іду дадому, дай баюся. Паганага мужа бо маю. Будзе біці, добра знаю. Спеў неўзабаве сціх. Цяпер ляжала ў куранях вялікая, холодная цішыня. Усё навокал было знаёмае, звычайнае. Даверліва шапацелі грушы, дрымотна чарнелі на могілках купы вербаў і акацый, шарэў ледзьведна у цемры туман на балоце. Ад туману ад балота павявала зябкай тарфянай сырасцю. Але Ганна раптам убачыла ўсё гэта нанова, такім дарагім, якім не было дасюль ніколі. І грудзі яе напоўніў жаль, неспадзяваны, палючы. Шкада было. І груш, і сырога павеву з балота, усяго шкада, з чым жыла ўвесь час, як бы не заўважаючы. Васіль. Василь уварвалася, пронизала усю яе неяк асабліва да болю дарагое і ў горле зашчымела ад горнасці. Кончылася. Не суджано, значыцца. Бувай. Бывайце і вы, грушы шапаткія вербы тихія маладыя, вольныя вечары. Не прыйсці ўжо больш да вас, як было не стаять да ранку. Кончылася воля дзявочая, спатканне мілаванне развітання. І Ганна, расчуленая наплывам жалю абстрачаным, ледзь не заплакала. з вялікім намаганнем стрымала сябе і паспрабавала супакоіць. А нашто шкадаваць попусту? Што з воза упало, тое прапало. У Васіля цяпер свая дарога у мяне, свая. У мяне я ў хімі. Sure. Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа, Людзі на балоце. Выканаўца, артыстка, лікапташук.